At Your Leisure med Walk var sangen som åpnet den første ordinære sendinga av Radio 69s Kjendisnews i det nye året. Er det deilig å være tilbake på eteren, Karen? Nei. Du syns ikke det? Du er her mest fordi du får lønn. En form for lønn. Ja. ja. Vi har en del uh, nyheter vi skal servere dere i dag, type kjendiser, og så har vi litt uh, annet på programmet også. Som f.eks. denne påleggstest Nei, ikke påleggstest, det er vi ferdig med. Men brustest, som uh, eh, durer og går her på kanalen. Som uh, er en gjenganger i alle programmer. Og i dag skal vi teste to brusi, og den ene heter eh, Hva heter den karen? Fanta. Den heter Fanta. Den er fra hvilken produsent, da? Den er fra ja, det er eh, Coca-Cola-produkt. Så Det er to Coca-Cola-produkter i dag, fordi den andre er en Cola Zero. Eh, kan vel slite litt med forutinntatthet, at eh, Fantaen vil eh, score høyere antageligvis enn eh, en Zeroen. For begge har, som jeg får hørt meg om på forhånd, at begge har Fanta som en soleklar eh, favoritt der. Eh, har vi noe mer vi skal eh, informere om, Karen? Nei. vi skal ha først, etter eh, sangpause, så skal vi ha eh, litt nyheter fra uh, ukebladet Se og Hør. Og så skal vi ha denne brustesten, da. Og så skal vi ha litt kjendisnytt, kjendisnytt på internett. Det er nemlig ikke alt av sladder som kommer med i Se og Hør hver uke. Og så kom eh, karen med et forslag om å ha en eh, liten rangering av topp ti apper som hun eh, bruker. Jeg har ikke så mange apper som jeg bruker, men jeg kan jo prøve å komme med en liten topp fem, i hvert fall. kan du, tease, kan du komme med en liten sniktitt på noen, en av appene som kommer inn på den lista? Facebook. Så du bruker Facebook-applikasjonen mye? Du bruker ikke så mye internett til å eller Chrome, da. Nei. Det går mest i, eh, på iPod. Ja. Hva skal vi høre nå? Det skal vi finne ut uh, nå. Vi skal høre 'Stay Awake' av Ellie Golding og Maidon, tenker jeg, hvis han starter uh, nå straks. Uh, du hører på Radio 69 Kjendisnews med Oskar og Karen. Ellie Golding med 'Stay Awake'. Med seg på lasset har hun Maid On, tror jeg han heter. Og nå skal vi inn i Se og Hør-verden, eller sladreblad-verden, kall det gjerne det. Og til det så har vi Karen Linnås her inne, og du har noen nyheter til oss. Bla fram. Jeg har gjort det. Ja. Den handler Det første jeg ser, er Tone Damli Aaberge i solbriller. <laughs> Ja. Ja, så hva handler saken om? At uh, eh, Tone Aksel er på ferie med nye kjærester. Nei Det første jeg tenker, er det Er det noe å skrive om? Men uh, det er jo veldig merkelig at begge har funnet seg kjæreste, uh, kjærligheten såpass fort. Og Tone har blitt gravid òg, og skal ja. få, var det ei jente du skulle få? Jeg Vet ikke. Har du ikke fått med Jeg tror det var jente. Så det blir ingen prins. Men eh, tr tror du de kommer til å holde sammen, eh, altså Tone og og han eh, skjeggstubben, tror du de kommer til å holde sammen lenge, eller? For dette gikk jo veldig fort. Var det ikke, så ble de ikke sammen på våren, og nå de, har de pøka og skal ha unger? Er det ikke før Er det ikke etter våren, da? Ja, det nærmer seg vel. De, Tone og Axel var fortsatt sammen i, i fjor på dette, denne tida av året. Og så var det plutselig slutt, og så tok det vel to uker eller noe, så var eh, ja, Så var det sammen med han derre eh, Fosseren, eller hva han heter for noe. Han heter Markus. Men det var handler altså saken om, nå spora jeg litt av, men hva handler saken om? Du er på ferie. Ja. Med en ny kjæreste. Hvor er de på ferie? Um, karibiske Cuba. Tone. Ka karibiske Cuba? Ja, det står det ja, Sierra er ikke kjent for å ha de aller mest dyktige journalistene. Skriver ikke akkurat gravende journalistikk som ja, eh, de mest profilerte avisene gjør. Er det noe mer du har? Han... Hvor er Aksel på ferie, og hvem er eh, han sammen med? Hege. Hun heter Hege. Har hun et etternavn? eh, <laughs> Aurelie Badenduk, eller hva man sier. Ba Badenduk? Ja. No. Ser hun bra ut? Nei. Jeg tror hun er i Frankrike. Ja, så uh, Aksel Nei, Tone og han uh, Paris. Paris, altså. Kjærlighetens hovedstad. Mm. Mens uh, mens Tone dro litt mer på stortromma når det gjaldt pengebruk med å dra helt til Karibien, altså. Ser Tone bra ut for tida, syns du? Grei, hun. Hva syns du om det lille hakket hun har i haka si? Den syns, der inn? Ja, syns du hakk i haka er søtt, eller syns du det er litt stygt? Eller litt sånn, litt sånn, rart? Ja, der er, der, der er jeg enig i deg. Ja. er det kanskje noen som syns det er fint. Jeg syns ikke det. Når hun ikke har For det er jo noen ganger den haka ikke er så tydelig. Da er tonen veldig flott. Mens eh, når du ser den haka, så blir det sånn Hun går to hakk ned, vil jeg si. Men veldig flott dame, altså. Det er ikke noe tvil om. Syns du har fin rumpe? <laughs> Hva faen? Syns du det? Den var grei, da. Den var grei. Har du finere? Å, din gud skal vi gå videre? Ja. Neste sak. I uh, Norges største ukebladmagasin, tror jeg det er. Ja. Ja. Det er du som har saken oppe. Ja. Hva handler det om? Du har eh, funnet Post-It-lapp fram og har markert av dine saker. Uh, Demi Moore er sammen med en som er 27 år. Eller heter du Demai? Demai. Jeg tror hun heter Demai. Ja, DGI. Mm. Hun, ja, hun er i hvert fall 51, og hun er sammen med en som er 27. Ja, er du... Hva syns du om det? Syns... Du syns det er ganske ekkelt? Ja. At uh, hun er nesten dobbelt så gammel som det han er. Ja. Uh, hva syns du om den lille rynka hun har over navlen sin? Hun har to navler, navler rett og slett. <laughs> Du, du ser det? Ja. Det ser ganske rart ut. Ja. Uh, for hun Var det ikke hun som var sammen med han derre eh, Ashton Cutcher? Vet du det vet jeg ikke. Yes. Er jeg de har vært sammen lenge. Er jeg mer Nei. Det Å ja. November ble de skilt. Det ble slutt mellom de andre. Hæ? Er det ikke, er det ikke lenger siden? Det står i november. Å. Oh. Ja, det var ikke lenge siden. Uh, har vi noen mer kommentarer rundt den saken? Hvor er, det, hvor er de, Var de på ferie? Ja. Hvor er de? Jeg vet ikke. Ser det bra ut der? Du, får du lyst til å dra dit? Meksikanske Tulum, eller hvordan man sier det. Vet du, mm. Det vet jeg ikke. Får du lyst til å dra dit? Ser det bra ut? Har du, har du, noen gang hatt lyst til å dra til Eller du har vel lyst til å dra til USA? Eller du trodde at Florida ikke var i USA? Så det går. Men du har altså du har lyst til å dra til Florida? Ja. ja. Jeg har lyst til reise til Syden. Mm. for eh, USA, USA, og Mexico er nesten mot Syden, for det er, ganske, det er, ganske, varmt der. Og der er det jo en så å si ikke vinter. Ja. Det hadde vel vært noe for deg, du som er så opptatt av å være brun. Mm. Uh, eh, Syns du Demai Moore uh, tar seg bra ut til å være 51 år gammel? Ja. Sjøl med to navler? <laughs> Ja. Har du som mål å få like fin kropp som DeMai Morgan når du er 51 år gammel? Nei, for du har to navler. Mm. Det var ikke noe pent. Ville du heller vært feit enn å ha to navler? Nei! Nei, Så du tar heller den stygge navlen ekstra? Det er fordi du har piercing, nå. I navlen. Det er derfor. Ja. Det Jeg tror det er derfor. Vi konstaterer med stygg navle her, og det er The Spark vi hører på nå på Radio 6 Nys Kjendisnytt med Oskar og Karen. The Spark av Afrojack og Spree Wilson. Klokka har blitt eh, ti på fire, og du hører på Radio 69s eh, Kjendisnews. Og nå skal vi fortsette litt med nyheter fra Se og Hør, og Karen må finne fram uh, ukemagasinet. Hvis du, legger fra deg, hvis du legger fra deg iPoden, og så kan du presentere den neste saken. Hva handler den om? Martin Jonsrud. Syns du han er kjekk? Nei! Det Er crazy, eller? Han har i hvert fall eh, ganske kraftig håravfall før han eh, fylte 30. Ja. Er han ikke 30? Jeg veit ikke. han er 29. Ikke 29, ja. Så han er ikke 30. Da hadde jeg rett, altså. Men du trodde at han var over 30, så det antyder at han ser gammel ut. Litt, ja. Mm. Hva handler saken om? At sønnen forandret livet hans. Mm. Tror du at uh, hvis du, du har som mål å få en unge i livet ditt, du har det, du Sikkert. skal ha barn, tror du at du ville At det ville forandra livet ditt og gjort deg mer beherska og bry deg mer Eller at kiden betyr alt i livet ditt? Gjør det. Du tror det, altså? Mm. mm. Tror du? Jeg tror i hvert fall det gjelder deg. Og så får vi Det gjelder på deg òg, hvis du får ja, en unge, håper så jeg håper det. Og hva, hva, er det Er det Har han blitt glad i ungen, eller er det Hva tror du? Det, det, er, det, det er, det det handler om? Det er vel det. Og det har jo Det virker som det har i hvert fall virka, for han har jo blitt en mye bedre skiløper. I hvert fall ganske mye bedre, mer allsidig. God i både skøyting og klassisk, og vant jo Tour, eh, de Ski nesten overlegent, må jeg si. Nå var jo ikke Dario Colonia der, men jeg tror jaggu meg at eh, Jonsrud Sundbyen skulle gitt eh, Colonia kamp helt til døra, hvis eh, også kanskje slått den, hvis Kolonia da til og med hadde vært i god form, for Jonsrud Sundby var helt outstanding, rett og slett. Foran Chris Jespersen også altså, ble det nesten pallplass til Northug, men det gikk ikke helt. Det, er det noe mer interessant? Syns du dama hans er fin? Går ikke stygg, men uh, grei. Innafor? Hm? Innafor? At det er godkjent? Ja. Han er eh, Han har ikke fått noe som er for pen for seg sjøl. Ja, drit i det. Ja, du skjønte, du skjønte ikke. Uh, har du en ny sak? Ja. Hva er den saken? Hva går den ut på? Magnus Carlsen. Ja. Hva, hva, hva handler saken om? Sånn hva? Han tok damene med storm. Under, er dette fra Idrettsgallaen, dette, eller? Ja. Syns du han tok, den, tok han deg med storm? Vet du, det vet jeg ikke, for jeg så ikke på den. Var det, du, du, var ikke hjemme, du? Når var det? Jeg det var på forrige lørdag, tror jeg. For han, han hadde jo skulle hatt Han vant jo tre priser, var det vel? Og det endte opp med at han eh, ikke hadde, han hadde ikke forberedt noen tale. Så da begynte han å, å, prate om, siden det var lord Sebastian Coe og Johan Nei, Steinar Hoen som delte ut eh, pris, så skulle Så begynte han å fortelle om at han hadde fulgt med på både løping og høydehopp. Og at han, han hadde ikke sett så mye av eh, Coe, siden eh, Magnus Carlsen er ganske ung. Men han hadde Han hadde sett Steinar Hoen vinne EM i høyde i Helsinki i 94. Det nevnte han under takketalen sin. Det er jo ganske spesielt, Karen. Ja. Har du Så du fulgte ikke med, altså? Syns du han er kjekk? Nei, vet du hva, det syns jeg For det har jeg hørt av uh, i andre i mitt, mitt nærmiljø, type jenter, at uh, de syns han er ganske kjekk. Æsj. Da kan du gå til dem og si at han er Han har i hvert fall ganske, kjører ganske ustelt sveis. Ja, den er faktisk veldig kjedelig og stygg sveis. Du foretrekker voks. Han kunne ordna seg litt, i hvert fall. Syns du gutter kan være kjekke uten voks? Ja. Sånn som eller Justin Bieber, han bruker bare hårspray. Han bruker ikke voks i det håret der. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror han drar opp, og så sprayer han på én liter hårspray, og så er det greit. Det var det ikke. Det tror jeg. Nei. Du tror det er mye, du, din tiss. Ja, jeg tror det er mye, jeg. Har du en sak til? Fra Nei, Se og Ikke. Er det helt tomt, altså? Har du ikke noe mer? Nei, så Er det, no er det noe som skjer på TV denne uka, da? Det, det er jo, jo TV-guide i Se og Det er bloggegreier. Så du legger det fra deg, altså. Skal vi ta og høre på en sang igjen, Det er sånn blogger-TV-program Hæ? som begynner i dag. Å ja, det, det, det jeg. som heter bloggerne. Ja. Er de Syns du de er eh, stygge, eller? Noen av dem? Mm, Det er, det, er noen, ja, det er noen av bloggerne som er ganske stygge. ja. Eh, vi skal eh, høre Wilkinson og Afterglow. 'Afterglow' av Wilkinson blir det. Fin sang. Veldig uh, ish av noe rudimental. Vi skal i gang med del én av brustesten, og Karen bestemte at vi skulle ta og teste Coca-Cola Zero fra The Coca-Cola Company. Det, kanskje, det må være det klart største mineral, mineralvannprodusenten i verden. Og de kjører helsvart stil med litt eh, rødt rundt, eh, rundt logoen. De har jo da begynt med en rød ring, da, som er liksom tema i logoen til Zero. Og vi skal ta åpne den. Ser veldig dau ut, egentlig. Det er ikke noe, ser ikke noe kulser på toppen når vi skal ta åpne den. Ja, det var litt brusing, så absolutt. Skal jeg ta og helle opp Du kan få lov til å helle opp i glasset ditt først, Karen så får du den der. Det blei litt mer kullsyre nå. Det, det blei Ser det godt ut. Det ser ut som cola, rett og slett. Mm. Bortsett fra at det er litt, litt, litt eh, bleikere kullsyre. Det er litt mer eh, koffeinfarge av den colaen. Og så bruser no, den lettbrusten, den bruser noe så vanvittig, og da må man helle på den ølmåten, men det gadd jeg ikke nå. Nå helte jeg litt mye, merker jeg, så den uh, Har du begynt å smake? Nei. Smaker det godt? Det er ikke vondt, men eh, du går an å drikke. Det lukter dau brus. Ta lukt på den. lukter, ja. lukter død. Rett og slett dau brus. Rett og slett Pepsi. Pepsi Max er godt. Den er dritgodt. Det er, Pepsi Max er ikke dritgodt. Men, Herregud, da. Syns du øh. Jeg vet ikke helt om jeg syns at den smaker den vondere den, I hvert fall den halvliterflaska. Den var ikke noe vondere enn Pepsi, vil jeg si. Den jeg venter meg litt til uh, eh, Pepsi Nei, Zero-smaken, for det er en, del folk som serverer den rundt om. For noen ser jo for seg at lettbrus Noen må jo drikke lettbrus pga. at de har eh, diabetes, eller rett og slett blir veldig høye når de får sukker og blir veldig hyperaktive, så da kan det være best å ta litt uh, eh, lettbrus. Men altså at uh, folk tror at den er at det er mindre usunt, eller sunnere, da, som folk eh, liker å kalle det. Det er det ikke. Å drikke lettbrus. Men det er vel rettere sagt motsatt, i hvert fall hvis du er glad i tennene dine. For uh, du kan Noen øh. mener at du kan bli feit av cola. Men eh, tennene dine detter fortere ut hvis du drikker Zero. Det Jeg tror det kan dette ut en uke før hvis du drikker Zero. Det tror jeg. Hva, hva syns du om smaken? Jeg må ta en slurk til det, så jeg får drukket opp dette her. Jeg fikk helt i så mye. Prosent? Ja, du, kall det prosent siden det går til 100. Det er, det er Jeg vil si det er over 50. I hvert fall jeg si. Men det er ikke så. Veldig mye mer. Hæ? Hvis du 50. Ja, det er jo Mesteparten av brus er jo helt, helt greit. Det er ikke, det er ikke, det er ikke helt Det er ikke helt død brus. Pepsi kan være vondere. For Pepsi har mer eh, vond, Pepsi har enda vondere smak eller aroma, eller hva man skal kalle det for noe. Men Zero er mer planke, plankekjøringsbrus. Hva vil du gi? Jeg har eh, rigga opp kalkulator her siden jeg, var, jeg fant ikke kalkulator på Windows 8. Det er helt umulig å finne. 45. Eh, 45 Skal vi se Og jeg Jeg gir eh, Jeg gir 50, 57, jeg. For jeg syns det er såpass greit. Og da deler vi det på to. For jeg får summen 102, da, og så deler jeg det på to. Da vet jeg at det blir 51. For jeg er jeg kan regne enkle delstykker, og svaret er altså 51 poeng. Er det helt greit, syns du? Gjenspeiler det hvor godt brusen smaker? Du syns han er verre? Vi kan ta og høre en sang mens du døyver over eh, svaret ditt. Eh, vi skal høre Le Youth med Cool hvis den får begynt her. Brustest 2 del 2 altså står for tur, og vi skal eh, teste Fanta fra The, Coke, the Great eh, Coca-Cola Company. Jeg skal ta åpne den først, så skal vi høre om det er noe mer futt i denne. Det ser jo litt mer innbydende ut med denne fargen her enn den døde seroen. Bråka mer, vil jeg si, den andre brusen. Eh, jeg skal bare ta lukta Det lukter sure sokker. <laughs> Ja, men det er ikke tull engang. Ta en lukt på du er enig? Det lukter sure sokker. Det gjør det. Sure. Det lukter litt sure sokker samtidig med litt blanding av litt frukt. Så er det sånn Ja, hvis du lukter litt nøye. Ja, altså, hvis du dypper Du tar så heller Fanta på sokkene dine, og så tar jo så og så legger jeg Eller appelsinsaft, og så, og så lar de ligge i tre, så gå med dem. Eller la dem tørke, og så går de i glasset. Og så går du med dem i eh, tre uker uten å vaske dem, og så lukter det på dem. Sånn lukter det av Fanta. Hvis det lukter oppi glasset, altså, lukter oppi glasset. De bruker eh, Fanta har gått for, eh, for eh, den samme løsninga som Cola, eller disse miljøvennlige flaskene, da. men de har valgt å skille seg ut med å lage en sånn, sånn Hva skal vi kalle det for noe? Kvinnehofter på på toppen av eh, Og lager altså brusen litt høyere. Nei, den er akkurat lik. Den bare ser, den ser høyere ut. Den gjør det. Mm. Hvis du holder den sånn, så ser den høyere ut. Så du ba meg lukte i glasset. Asj, ja. Lukt med en gang. Den ser, ser Hvis du har en veldig dårlig dass, uh, da, så tror jeg det kan se sånn ut i do også. Det lukter blanding av Zero og, og, og Fanta, tror jeg. Men den, end, den endra veldig farge. Kan vel ha litt med at glasset, glasset er litt eh, grønt. Ja. Skal vi se. Skal vi ta smaken? Det er mer smak. Ja. Det er helt klart mer smak. Dette er jo ikke noe en lettbrus heller, altså da kommer det mer farge Nei, smak til når det kommer litt sukker. Litt ekte sukker. Vi tar en slurk til. den eneste lettbrusen som hamler opp med uh, uh, sukkerversjonen, vil jeg si er Pepsi, for den er dårlig uansett. Så da er den ganske lik. Smaker ikke noe spesielt forskjellig, egentlig. Bortsett fra at du kanskje får enda mer brus i nesa av å drikke vanlig uh, Ikke Diet Pepsi, men full Pepsi. hvordan smaker det? Greit. Det smaker bedre enn Zero. Ja. Har du Hvor ligger du an? Ligger du rundt 50-60? Eller rundt 10 og 20? Hvor ligger du hen på skalaen? Sånn ish. 63. 63, det er ganske går, går en del høyere opp, for du ga 47, gjorde du ikke? Nei. Hva ga du i stad? 45 eller noe. 63 eh, Det er en hel Jeg tror du ser han har ødelagt litt av smaken, for han var ikke sånn kjempegod jeg tror det ligger noen Zero-rester i båndene, så jeg gir eh, jeg 70, jeg. jeg synes, 72. 72 gir vi. For den er såpass mye bedre enn Zero. 135 delt på to og da får vi 67,5. Jeg tror det er, det er eh, et eh, ganske hardt beite rundt der, så får vi se på lista etterpå hvordan den ligger an. Lista vil bli oppdatert en gang i dag etter sending med den fullstendige lista over uh, eh, brusi som vi har testa. Uh, eh, fornøyd med brusen i dag? Hvilken er din favorittbrus over alle bruser? Pepsi Max. Er det Pepsi Max? Mm. Eller så er det Cola. Ja, Cola er mye bedre. Cola er mye bedre. Lorde med Royals på Radio 69, og programmet du hører på er eh, Radio 69s Kjendisnews med Oskar og Karen Lindås. Og vi har akkurat eh, testet eh, to bruser, og nå skal vi videre til, eh, tilbake til kjendisverdenen. Og denne gangen finner vi nyheter på nettet. Og hva er det du har som første sak, Karen? Mm, Britney Spears har en ny parfyme. Så du, hun driver og selger sin egen parfyme, altså? Ja. Har hun kommet med mange før, eller er det nummer to i rekken? Det står bare og har, mange, har gitt ut mange. Har du tenkt å kjøpe Kjøpe denne parfymen? Nei. Det er eh, Hva, hva er din eh, favorittparfyme? The Key. Mm? The Key. Er den Det er ikke Bieber? Jo. Å ah, ja, ja, det var rart. The Key, Someday og Girlfriend. Bare Justin Bieber-parfymen, altså? Kaller ja. han opp parfymene sine etter sanger? Ikke The Key. Nei. Og ikke Someday. Girlfriend, Nei, girlfriend mm. er heller ikke en sang. Eller? Nei, det er boyfriend, det, kanskje. Ja. Jo, beklager. Jo, beklager. Eller så er det en som er Jeg vet ikke hva han heter. Da. Mm. Men hvis du hadde hatt veldig god råd, hadde du kjøpt uh, Hadde du kjøpt eh, Britney parfyme? Ja. Hvis du hadde vært en, en parfymesamler, hadde dette vært en <laughs> parfyme du skulle hatt med i samlinga? Hvis den hadde vært god, så. Jeg vet ikke hva den mm. det lukter godt. Det. Det skulle du ha testa, vet du. Skulle ha fått inn en uh, parfyme og tatt en uh, parfymetest. Det skulle du gjort. Syns du ikke det? Nei. Nei. Men vi skulle ha testa om det var noe å sperre på, om det var bra. Ah. Eh, Jenteparfyme har jo tendens til å være ganske søte, men de kan være ganske, lukte ganske greit òg. Kan lukte veldig bra. Noen har tendens til å ta på veldig mye, andre har en helt perfekt dose. <laughs> Men jeg føler fant det. Tror du det kommer til å, tror du kommer til å, det kommer til å selge bra, denne parfymen? Sikkert siden hun var kjent. Mm. Syns du, syns du hun ser bra ut Grei hun. for tida? Har ikke sett henne sist, da. Ja, jeg så at hun hadde, hun hadde blitt kritisert av sine egne fans for å ha tegna på sixpack på magen sin når hun var på scenen. Og det må jeg si meg enig med fansen, for den magen der, den var ikke så stram at det er magemuskler på den. For der var, det, der var det ikke hofter som tydelig Det var ikke noe beinrangel der, og det er jo ofte nest, de som har er veldig spreke, eller er beinranger som har litt mange muskler. Mens Britney Spears er ingen av delene, og hun hadde så at det var sånn lysebrun tusj som hadde tegna fire, fire firkanter med, da. Så det så ganske fucka ut. Det, det syns du ikke du noe om. Justin Bieber hadde vel aldri gjort det. Nei. Nei. Han har ekte muskler, han. Oh. Har han sixpack? Ja. Er han fin? Ja. No. Har du, ser vel at han har det? Nei, jeg syns ikke han er fin. Eller jeg syns ikke gutter er fine. Nei, men ikke... Du ser at han har sixpack. Nei, jeg har ikke, jeg ikke kikka på den. Nei, vet du hva, da skal jeg vise deg. Jaggu meg skal jeg vise deg. Nei, ikke, ikke søk på det nå. Jo. Nei, vær så snill, da. Skal jeg, skal jeg ta en, eh, en uh, imens? Ja. Oi, nå det er den, eh, den, den eh, sjokkerende nyheten om at uh, eh, suksessrapporkesteret Envy bytter navn fra Envy til Nico og Vince. Fordi de føler at det nå er akkurat sånn broiler-ordet, da. Som skal også prøve å slå inn internasjonalt, da. At det, de har blitt så personlige at de, skal, at de passer å bytte navn til Nico og Vince for å slå, igjen, slå gjennom internasjonalt jeg syns jo at eh, Envy er et mye mer internasjonalt passe navn å bruke. For det er lett, det er lett å uttale. Alle greier å si Envy. Men så si Nico og Wins. Det kan det Jeg tror ikke det kommer til å ja, slå an. Nå skal vi se på sixpacken til Bibber. Oh, oh. Altså, han, han har litt sixpack. Det har han. Litt? Men der står han og strammer som bare faen. da. Ja, ja, han kan ta på et annet et, da. Nei, nå skal du eh, holde deg til nyhetene og slutte å se på Justin Bieber-maga. Jo, man kan ikke slutte å se på dem. <laughs> Nå Syns du det var et bra eller dårlig valg å bytte til Nico og Vince? Ja, teit, da. For de lager bra musikk for tida, egentlig. Helt greit, jeg hører ikke på det. Jeg syns både eller One Song var grei, og så var Am I Wrong var veldig bra. Og så In Your Arms var sånn midt imellom der igjen. For det har, jo gått fra å lage sånn eh, Det høres ut som at de sier Neger Arms. Må du si? Å ja. Jeg syns de sier In Your Arms. Ja, det, det syns ikke jeg. Og eh, Negerarmer. Eh, for de har jo bytta litt stil fra De rapper jo nesten ikke lenger, nå synger de, rett og slett. Det har blitt et popband. Kan vi gå videre, eller? Skal vi gå videre? Syns du det ikke var noe bra sak? Nei. Og eh, kjøp det. Ja vel, greit. Hva, hva har du, da? Så, som du mener er bedre enn eh, at Nico og Vince uh, er Miley det nye Miley har ny video. Miley Cyrus. Mm, Gærninga. Var det den der uh, nakenvideoen hun ligger og peller seg sjøl i musa? Nei, vet du, <laughs> jeg har ikke sett den. På, er det, jo, er det det? Adore You. Ja, det er den. Det er den. Jeg tror hun ligger under uh, under dyna si, i en veldig lys dyne, i BH-en og pelle på seg sjøl, rett og slett. <laughs> Han var så på eller folk reagerte med at det var rett og slett ren, den reneste, pureste porno. At det var rett og slett som passa, som passa bedre, det passa bedre på et pornonettsted enn det gjorde på YouTube. Robert Jack Reason. Ja, jeg kan ikke si jeg er så imponert over uh, eh, retninga hun har valgt å ta. Jeg, aldri... ja, men jeg skjønner ikke hva som skjedde skjedd med henne. Plutselig var hun brunt hår ja. og var helt vanlig. Og var godt hår. Jeg, aldri, aldri, kan, kan, ikke si jeg har likt uh, hun på noe som helst tidspunkt. Jeg likte, du var pen jeg, før. Jeg anerkjente ikke humoren i Hannah Montana. Og jeg Nei. anerkjenner ikke stilen hennes nå. Nei, men hun var pen før. Nei. Med det brune håret? Nei. No, nå skal jeg vise deg bildet. Ikke, ikke spesielt. Da har jeg sett mye, mye bedre enn det. Nå trenger vi ikke mer Google bildesøk fra karen din. Altså. Jo. Det passer seg ikke. Jo. Ja, finner du noe, da? Ikke både drikke brus og på iPod og er ikke på iPod. Jeg syns ikke det er noe å spare meg. Ja, nei, nei. Uh, nei. Nei, jeg Var penere før? Ja. Du tar deg ikke så jævlig mye bryn og guttesveis og alt mulig. Skal vi si oss fornøyde med denne økta med nyheter, og så er vi tilbake igjen etter eh, Jugen med tenning med vold? Skal, ja, skal, vi prøve på det? Da kan du få lov til å gå på dass mens vi hører på Jugen telling med vold av Disaster in the Universe. Disaster in the Universe med Jugend Tell Me All, som, som handler om eh, Det er en hyllest til eh, Lillebjørn Nilsen, som sa at eh, alle tåler ikke ananas idet han falt om på scenen, har jeg funnet ut, på, eh, under, i videobeskrivelsen til eh, Jugend og Disaster in the Universe sin nye video, da. Offisiell type også. Eh, vi har kommet Eh, videre fra sang, og vi skal eh, fortsette med litt eh, nyheter. Karna har blitt ferdig med sin tissepause og kom akkurat i tide. <laughs> jeg koste meg pus. Ja. Så det var det du brukte tida på? Nei, altså? jeg har dass først. Ja, greit. Uh, har du en uh, nyhetssak? Har bare én til. Ja, men det holder. I massevis. Miley Cyrus skal visst jobbe for Mark et eller annet Jacob. Mark Jacobs? Mm -hmm. Nå, nå datt det ut litt. Hva, si, si det en gang til. Miley Cyrus. Å oh, ja, Miley Cyrus. Ja. Greit, da fikk jeg med det. Mark Jacobs, er det noen sånne klesgreier, eller? Ja, ikke sånn der Er eh, det bilder her, vet du, jeg veit ikke helt, jeg. Det er ikke, det er ikke nakenbilder det blir, eller? For hun blir jo bare drøyere og drøyere, hun dama der. Var ikke Hun sittet naken på en rivningskule og syns at det er sinnssykt tøft, så veit du aldri hvor det kan hende med å Eh, røyker pott på scenen, og det er eh, Hun er ustabil og burde legges inn, etter min mening. Hun har det ikke bra. Rett og slett sjuk i huet sitt, vil jeg si. Eh, helt utrolig at hun kan tjene penger på den galskapen hun driver med, og ha med seg dverger på scenen av en eller annen merkelig grunn. Har hun det? Ja, hun danser med dverger på scenen. Og driver og klår på dem. Asj. Samtidig som en eller annen eh, medartist står og jokker bak meg. Eh, så vi får si lykke til videre. Har vi noe mer på den saken? At hun sier lykke til. Du er vel enig i det? Hun sliter litt, hun. Vent, da. Må bare løse. Har du noe mer? Nei, det var greit. Da kan vi ta denne herre eh, Eh, nye NRK-kanalen er kanskje ikke helt innafor kategorien kjendisnews, men det er jo Noe eh, C-kjendiser som skal ha programmer der. Det er eh, NRKs nye kanal for de som er for gamle for NRK P3. Den eneste radiokanalen som det går an å høre på i denne verden, etter min mening. Det er de som har den gode musikken. Den eneste mm, ordentlige musikken som går på FM-bandet som jeg hører mest på. Og så, på Tønsberg, og så har de da noen programmer som er eh, bra. Kommersielle kanaler kan ha programmer som er bra òg, men jeg anerkjenner ikke den eh, gammel, gammeldagse musikken som de hører på. Disse gamle, innskrumpa folka som hører på eh, P4 og Radio Norge og de der og der. Eh, P13 da er altså da en kanal så, for de som føler seg for unge og ikke passer inn helt i P1 sitt uh, univers. Og kanalen vil da hete P13, for de hadde De gikk jo på en runde på det om uh, de skulle hete P4. Nei, det gikk jo ikke, for noe som het det. P5 var opptatt, P6 var opptatt, uh, eh, P7 var noe feil, og så endte det helt opp på P13, da. Og det skulle jo egentlig kanskje hete P3 pluss, men det blei ikke det, for det hadde blitt veldig likt P3, tror jeg. Akkurat som den P1 pluss for de som er for gamle for P1 igjen. Så det er jo NRK har eh, litt av hvert for alt. Og NRK tror du kommer til å høre på den kanalen. De skal spille rockemusikk, visstnok. Hører du på P3? Hører ikke på radio. Du hører ikke på radio? Å, bæsj. Jeg hater radio. Hvorfor hater du radio? Radioresepsjonen er jo helt konge. Nei, det er det meste av alt jeg hater i hele verden. Hvorfor det? De er da ålreite, de. Uansett om eh, Nei, unntatt snorking. Det er det verste i hele verden. Så du snorking er eh, Hva det eneste som er verre enn radio? Nei. Og så skal Madde, eh, prinsesse Madeleine, eller Madeleine, da Hun skal uh, føde i New York. Er vi ferdige når du har sagt dette? Vi gidder ikke ha de appene. Men han er amerikansk Jo, vi tar med det òg. Mai? Jo. Nei, det holder vi lenger på med en, lenger enn en time. Det skulle vi ikke. Jo. Han har vært snill med deg. Det var du som foreslo. Vi kan jo avslutte den uh, uh, nyhetsspalten, da. Så kan du nevne dine eh, topp ti, så skal vi ta og avslutte. Hva er dine topp ti apper på, uh, på din I Apple iPod som du elsker hele mitt hjerte. Ja, den er type 5, for du ødela type 4, var det ikke det? Nei, jeg tror ikke den het 4 eller noe. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Ja, det er i hvert fall nummer 1 av Facebook. Så den liker du godt. Fungerer godt. Det jeg, må, si sier, er nesten enig i, fordi det er en veldig godt utvikla app. Det er ikke så mye sånn bugs og sånn. Nummer to er Snapchat. Det som er dumt, er at hvis du sender snapper, så lager det seg overalt. Ja, så, heng, så henger det seg opp og alt mulig. I hvert fall på min, da. Men jeg har dårlig telefon. Ja, men uh, Snapchat, alle bildene du sender, blir jo lagra til sted i verden. På en PC. Å ja. Det blir det, ja. Jeg visste ikke det. Ingen bilder går bort, og så var det noen amerikanere, og flere tusen amerikanere som har blitt hacka pga. noen hackere. Ja. Og finne ut hvor de bor, og mobilnummer og litt hvert. Uh, eh, nummer tre. Instagram. Selv om det er litt kjedelig. Er, er du aktiv på Instagram? Legger du ut mye bilder? Før så var jeg sånn 200 bilder og sånn, men av de er sletta og bare 16 bilder eller noe. Jeg tror jeg har seks, jeg. Prøver å ikke legge ut så mye. Det blir bare irriterende for andre mennesker at jeg legger ut helt meningsløse bilder. Mm. Rank, eller plass nummer fire. iTube. Aldri hørt om. Hva er det? Det er eh, en app hvor du kan laste ned musikkvideoer. Ja. Gratis, og, så kan du høre på den da uten nett. Ja. Bruker mye internett, da. Ja. Eh, Samme plass. Plass nummer fem. Skype. Bruker du Skype på telefonen? Det har jeg, eller iPod, da. Det har jeg aldri brukt før. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det heller. For jeg har PC. Du har jo vært uten PC i mange år. Ja. Så jeg kan jo forstå det, men jeg hadde aldri giddet å bruke det når det finnes så mye bedre løsninger. Plass nummer seks. Twitter. Twitter? Det er på pga. Har, du, har du Twitter? <laughs> ja, ikke Twitter. Jeg har aldri fulgt noe. Hvis jeg skulle hatt Twitter, så måtte det vært for å følge med på ja, men det er da ser litt grann kjendiser og sånn. Da ser jeg pga. Justin og andre kjendiser, og at de legger, mm. legger ut. Er Justin morsom på, på Twitter? Morsom? Morsom og morsom? Han får jo ikke blitt morsom. For en vel? Nei. Jo. Eh, ja, Oi, er, er, er, er plass nummer sju? Hæ? Jeg er på sju her nå. Plass nummer sju. Heyday. Heyday. Aldri prøvd. Kommer ikke til å prøve det. <laughs> Plass nummer åtte. Seven Hva er det? <coughs> Av treningshatt. Å ah, ja. Så var det den du drev og trena etter på rommet her om dagen? Ja, bare at jeg Det er sånn sju minutters app, men jeg gadd ikke å følge den. Jeg ja. visste ikke at det er sånne greie Ja. Plass nummer ni. Følgere pluss. Hva er det? <laughs> Det er eh, På Instagram så, kan du, så logger de med Instagramen din, så kan du sjekke en, eh, om, det er om folk som har slutta å følge deg. Ah, ja. Så kan du se om, om, om du har fått nye følgere, og så kan du sjekke om noen har blokka deg. Men da må du jeg får, liksom, På meg så står det tre blokka meg. Mm -hmm. Jeg veit om en igjen her, men samme sånn <laughs> Den, eh, men, den, har jeg ikke prøvd ut. Men, får, får, du sånn Får du fra de som er før uh, Før uh, eh, før, før du fikk det appen? At det er alle noen gang som har blokka deg sånn og unfollowa deg? Jeg tror sånn? ikke det. Nei. Så det er de som fall, kommer eh, etter det. Du må betale sju kroner, skal se hvem som har blokka deg. Også sånne spøkelsesfølgere. Det... Har du betalt sju kroner? Nei. Hvordan veit du det? Ja, men det står tre Tre har ja. blokkert deg, og så må du trykke på dem for å se hvem. Okay. Men det koster sju kroner. Mm. Og så er det spøkelses... Plass nummer ti. Ja, men nå forteller jeg. Og så er det spøkelsesfølgere, og det er de som bare følger deg, men ikke liker bildene dine eller kommenterer eller noen ting. Ja, det kan jeg skjønne. Ja, men jeg sa det. Ja, plass nummer ti. Days Until. Hva er det? Aldri hørt om. Man kan se når, Hvis du skriver for eksempel, når jeg har bursdag på 17. mai, Ok. Ja, så kan du se hvor mange dager det er til skjønner, bursdag. jeg, Liksom. jeg, brukte, jeg brukte den når jeg skulle ha lappen. Da hadde jeg det på Jeg skulle ta rappen Da brukte jeg det for å se hvor mange dager jeg hadde. Søfferen. Eh, skal jeg ta mine fem, da? Ja. Da begynner jeg fra fem opp, jeg. Femmeren opp. Ja. Eh, Nei, vi begynner på én. Det er lettere. Ja. Eh, plass nummer én eh, ja, Si Facebook. Bruker Facebook litt. Litt? Men, jeg, te, på, på, telefon. Ja. men telefonen min er veldig For det har seg sånn Ræva? Det har seg sånn at skjermen bare fungerer eh, fra 30 ned på skjermen fra toppen og ned til bånn. Så det er veldig mange funksjoner man ikke får brukt. Så det er mest hvis jeg skal akkurat til å legge meg, og det plunger inn en eh, melding eller at jeg ikke er hjemme og ikke har med laptopen. Da bruker jeg den. Men det er veldig bra utvikla app. Det er ikke noe bugs og sånn, sånn som det er på mange andre. På nummer to så sier jeg uh, Instagram-Olini. Den er helt grei. Ikke mye bugs, ikke noe bugs der heller. Og helt greit. Det er eh, mindre drit der enn det er på Facebook. For da kan man føle, eh, føle, kan følge litt mer bare at de har lyst til å få bilder. Da. Mens eh, det fungerer litt annerledes på Facebook. Plass nummer tre eh, Tinder. Syns det er helt det er, det er gøy. Hvorfor bruker du ikke hot or not? Det, det slutter ikke å komme jenter. Hæ? Nei, ja, greit. Jeg skal, jeg, jeg, skal, jeg skal, prøve det. Men har, det er det jeg har brukt til nå. Ja, da må du laste ned ja, hot or not. Fordi Tinder er supert. Jeg, skal prøve det for det er mye fucking Det henger seg på bare drit. Men det er litt eh, gøy samtidig, da. Det må jeg si. Nå, jeg bruker nå, ikke Tinder, jeg. Nå har det begynt å bli lite folk der. Det er det som er Ja, da må du på holdturen, for det slutter ikke å komme jenter. Hvorfor det? Det slutter ikke, det kommer hele tida. Det gjør på Er det ikke sånn folk som er nærme og sånn, eller? Det er ikke sånn 100 km og sånn? Jeg veit ikke, det står ikke noe om det. Nei. Det er bare jenter. Eh, hvilken er jeg på nå? Plass nummer fire? Mm. Eh, mange apper er bruker? Fi, fi, fi. Snapchat. Snapchat. Snapchat er greit, men det er mye bugs. Mye bugs. Hva betyr bugs? Det er sånn feil og sånn som henger seg opp og sånn. Det skjer i hvert fall mye, sikkert pga. min dårlige telefon, men det er en del bugs. Det er det så absolutt. Og plass nummer fem Litt spill eller noe? Jeg spiller det ikke lenger, men jeg syns eh, det var gøy en stund så lenge telefonen min eh, Tetris? Før, før telefonen min knakk, så var det derre eh, Åh, hva heter det igjen? Det derre eh, spillet hvor du kjører, trykker brems eller gass. S sånn skytespill? Nei. Bilspill? Ja, det derre eh, hvor du kjører sånne baner, og så kan du oppgradere bilene og sånn. Åh, har jeg hillclimb-greiene? Ja, ja, hillclimb var, Seriøst? hillclimb var bra. Det var bra. Det lagga en del, men det var greit. Veldig morsomt spill. <laughs> Helt eh, Det blei sånn at uh, da får jeg ikke trøkk på brems, og da blir det veldig vanskelig i, eh, når du skal manøvrere i lufta og sånn. Så det var jo mine topp fem apper. Eh, da er vi ferdig for da denne gangen. Da er vi ferdig da, Karen. Er du fornøyd med dagens eh, sending? Interessant å høre hva som er dine favorittapper, det må jeg bare si. Skal vi ta, Skal vi ta og høre på 1000 dråper regn, eller? Skal vi ta og gjøre det, eller? Sikkert. Hvis den kommer nå. Der kommer den. Vi sier ha det bra. Si ha det bra, Karen. Ha det. Ha det.